بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد ikiwa tupo katika mwezi wa Shawwal baada ya kukamilisha mwezi wa Ramadhan Allah zikubali amali zetu mwezi huu mmoja katika mambo yaliyokuja ndani yake panasuniwa watu kuingia katika ibada ya ndoa jambo la ndoa mtume alioa wake wawili katika mwezi huu ndani ya mwezi mmoja mama Aisha Sauda na Aisha radhiallahu anhuma hivyo basi katika namna ya kuidhibiti ndoa ni kuhakikisha watu wanazijua zile sababu za kuivunja ndoa na mbele yetu kuna risala aliyoandika الشيخ الفاضل أبو فريحان جمال ابن فريحان الحارثي رحمه الله تعالى ambayo ni atalaqu asbabuhu wa ilajuhu talaka sababu yake na tiba yake au sababu zake na tiba yake ni ipi au ni zipi sababu zinazopelekea watu kuachana na ipi tiba ya talaka atalaqu asbabuhu wa ilajuhu kwanza tufahamu maana talaqi fi lugha maana neno talaka katika lugha kilugha talaq raf'u alqaid mutlaqa ni kuondosha tu kifungo moja kwa moja wa huwa maakhudhu min itlaq alba'ir nayo inachukuliwa kutoka katika kule kumwacha ngamia au nyumbu wa huwa irsaluhu min iqalihi nayo ni kumwacha huru kutokana na kile kifungo chake aifakuhu min ribatihi ni kumfungua eh, kutokana na kile kifungo ambacho mtu alichomfunga fa idha fakka min qaidihi wa ribatihi ومن عقاله أطلق وأرسل هذا معنى رفع القيد مطلقا mtu anapo mfungua kile kifungo chake na ribati yake na ikali yake wameachiwa nyama huyo na hii ndio maana ya kuondosha kile kifungo moja kwa moja kwa hiyo talaka maana ni kitu kukiachia ikawa hujakifunga kikawa kimedhibitika na wewe na kisheria au maana istilah kilahuma bimaana wahid wa raf'u qaidi nikah ni kuondosha kile kifungo cha ndoa wa inha alalaqati zawjiyya halan na kuumaliza ule eh, ma, uf, yani mafungamano kuyamaliza yale mafungamano ya kindoa eh, katika hali iliyopo yani ay albai au maalan katika muda wa sasa ikawa katika moja kwa moja au maalan au kuumaliza ule ile alaqatu zawjia kuimaliza kwa muda ujao maana al-raj'i kwa hiyo imma kumaliza alaqa mafungamano ya ndoa katika muda wa sasa hii inakuwa ni talaqatun bain au talaqun bain inakuwa ni talaka moja kwa moja kwa maana huyu hata akifahamrithi mrithi huyu au maala inakuwa mtu ameachika lakini bado ndoa ipo isipokuwa itamalizika kwa muda ujao kwa maana arrajii talaka rejea huwa rafu qaidi nikahi wa inhai alaqati zawjiyya halan au maalan bighairi iwad kwa maana ni kuondosha kifungo cha ndoa na kumaliza uhusiano wa kindoa kwa muda wa sasa au ujao pasi na mbadali bilafdhi makhsusin sarihin kwa tamko ambalo ni maalum ambalo liko wazi kwa mfano mtu akimwambia anti taliq umeachika we mwanamke au kinaya au akatumia kinaya kaulika anti mutlaqa eh, mutlaqa bitaskin umeachwa au ilhaqi biahlika au mtu anamwambia nenda kwa watu wako toka umu kwangu nenda kwa watu wako au idhhabi ilayhim au nenda kwa wao naambia nenda kwenu mfano maneno hayo hadhihi kulluha kinaya yote ni kinaya au bilisharat liman la yuhsinu alkalam au alkitaba au kwa kuashiria kwa yule ambaye hawezi kuzungumza au kuandika anamwambia toka katika namna ya kuashiria au yule ambaye hawezi kuandika walasna fi ولسنا في هذا الصدد وفي هذا المجلس أن نأتي بأحكام الطلاق na sisi hatupo katika lengo hilo katika kikao hichi kuleta hukumu za talaka yaka au la yaka talaka imeingia au haijaingia wa alfadhi talaq almustahabba au sunni wa ghairi sunni na kuzungumza labda matamko ya talaka yenye kupendezeshwa au yale ya sunna na ambayo sio ya sunna fa maudhu'una huwa asbabu talaq sisi maudhui yetu ni kuzungumza sababu za talaka إنما هذه مقدمة لنقف بين يدي موضوعنا في هذه الليلة anasema si vinginevyo huu ni utangulizi tu ili tupate kusimama mbele ya maudhui yetu katika usiku ilikuwa ni mhadhara ambao shekhe anatoa قال الشافعي رحمه الله الطلاق في كتاب الله تعالى بثلاثة أسماء talaka kwenye kitabu cha Allah azza wa jalla kipo kwa majina matatu ipo tamko ile katika majina matatu yalokuja ndani ya Qur'an thalathu kalimatin sariha maneno matatu ambayo yako wazi kabisa talaq والفراق الصراح قال جل ثناؤه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ايوه متوم امتقوات ونواكي قل متوميك تمقل الطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن نواكين قويد زاو هذا الطلاق كذلك الله كسيما فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف قل بل متوميك تمقل الفراق au fariquhunna eh, na wanapofikia wao eda yao basi bakieni nao wawema au fariquhunna kwa maana waacheni tenganeni nao eh, bimaarufin kwa wema tamko la pili ambalo ni alfiraq na mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa husiana wake zake awaambie in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina أمتعكن وأسرئكن سراحا جميلا viko nyinyi mnataka uhai wa kidunia na mapambo yake basi njooni pe nikitoka nyumba na nikuacheni mwacho uliokuwa mzuri kwa likatumika tamko la sarah eh, asrih wa usarrihukunna sarahan jamila nasal wa naqul hapa tunaswali tunauliza tunasema hal talaqu mashru'un au ghairu mashru' je talaka ni jambo ambalo limewekwa sheria au ni jambo ambalo halijawekwa sheria la shaka anna talaka mashru'un bil Qur'an was sunnah wal ijma' hakuna shaka ya kwamba talaka ni jambo lililowekewa sheria kwenye qurani na sunna na ijma' Allah anasema wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim na kama watazimia baada ila hiyo walioifanya kama watazimia kuacha mtu akaazimia kumwacha mke basi Allah ni msikivu tena ni mjuzi kwa ni jambo ambalo limeruhusiwa na limewekewa sheria katika Uislamu قال عز من قائل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان talaka ni mara mbili baada ya hapo ni kuishi kwa wema au kuachana kwa qala jalla jalaluhu wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima na ikiwa tafarikiana basi Allah kila mmoja atamtosheleza katika saa yake kila mmoja atampa chake wamekaa pamoja wakashindwa kuelewana basi ikiwa tafarikiana kila mmoja Allah atampa fungu lake قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن أين ينبم لوامين متفوهوا wanawake wa kiumini kisha mkawaacha kwa hiyo hapa pakaekewa utaratibu na muongozo baada ya kuwaacha iweje na namna gani ya kuacha mfano hayo wanabii sallallahu alayhi wasallam talaka baadhi zawjatihi min ghairi raj'a mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaacha baadhi ya wake zake pasi na kuwarejea وبعضهن أرجعها نباذ ياكي الورجية كحفصة بنت عمر بن الخطاب كما حفصة بنت عمر بن khattab ambaye alimwacha kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamrishwa amrejea ametaja al-Imam al-Hakim katika mustadrak yake kutoka Qais ibn Zaid Allah mridhie anasema anna nabiy sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsa binti Umar tume alimwacha Hafsa binti Umar fadakhala alaiha ma talaqani an shiba maana yake anasema maulama yani hakuniacha kwa kuwa amenichoka au amenichukia yani lam yamulla minni wala karihani wa abghadhani hakuniacha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa amenichukia ame kama wanavyosema Shia na wengineo la faqala anasema wajaa an-nabii sallam faqala qala li jibril akaja mtume sallam akasema jibril ameniambia mimi راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة mrejee Hafsa mrudie Hafsa kwa kuwa ni mfungaji sana mwenye kusimama usiku sana na yeye ni mke wako katika pepo na hii ni ishara juu ya wema na utukufu bali hii hadithi ni radi kwa mashia na wengineo ambao wenye kuwatusi wakeze mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam almuhimu kwamba mtume sallam aliwaacha baadhi ya wake zake na wengine aliwarejea kama Hafsa ambaye alikuwa ni mke mwema na katika wake zake wa peponi. Huu ni utangulizi wa mwanzo, ndugu zangu, juu ya masuala haya, na lengo la kusoma kitabu hichi kwa kuwa tunaona mtihani mikubwa iliyotukumba katika miji yetu juu ya masala ya ndoa yakawa hayana thamani, watu wanaozeshwa kwa furaha, gharama kubwa, vikao vingi, watu wanafika kukopa. Baadhi ya mama na wazee hata mikopo yao ya harusi haijarejea. Unasikia ndoa ina migogoro, ina mizozo, talaka zishatoka pengine mpaka saba wanaacha wake zao alafu mtu anaanza kuparamia ukuta kumtaka mke huyo huyo almuhimu unakuta kuna mambo mingi kwa hiyo araftu sharra la li sharri bal li tawqih la ya'rifu sharra min alkhair yaqa'u fihi si lengo letu kusoma ni kujiepusha namna gani tunaweza kuzihifadhi ndoa zetu na kuzihifadhi ndoa za ndugu zetu na familia zetu nasallallahu salamata wal afiyah wallahu a'lam